Ecuador manda radio HCJB 6050p. Shinanik Pime Jesús Kakashnanirka. ñukallami ñan kani nayuyashpa villakmi kani kawsayta Mikani karakpashmi kani Kaikito Pi ecuador Pika ñamari tukun picha pacha Tutamanda las 5 en punto tengo vida. Ρωσίνη κακάουσα γμή, του κουί τα ρουρεϊ του κουμί. Ισχε φιλόιου του κουί εσπάδα κουνατά πι, κασκαμάντα. Άλμα τα πι, εσπίρι του τα πι, μου κουκούνα τα πι, του ζουνιούτ κουκούνα τα πι, τσαουπυρίχτα γιαϊ κουμί. Σουν Τσαϊμάντα, για για δυο σπαξιμίτε ριδανάκα, kanguichis tukuy uyakuna kikinkunata acompañasuninchis kunanpis Diospaj shimita vegaspa kunan kay rurana katishun Deuteronomio libro capítulo 26 21 manta urayman paypiqa mandaspa papinmi kashkapa rurakuna pachun chay Moab llaktawan eh, tupanakunpi o Moab llaktapi kashpa nishun manaraj Kordan yakuta chimbas payatami kaytaka chashna mandan Moiseska ña Israel kuna kikin llaktata Dios kukpi hapegri kukpimi kaykunataka ultimuta mandashpa sakikus sakishkata killkashkakuna chaymantami kay capítulo 16 pipish kay tukuri ishki kuna rikushun chay kashkata ruraqkuna kachun Kata kunankrizashun shinashpaka pajta kankunata mandaj diosta yuyarina altar kuchupika acera shuti warmi diosman rikchakta rurankapak yurata tarpungima shinallataj rumikunata sayachishpa diosta shina rurankichikman chaykunata rurachunka kankunata mandaj diosqa manataj rikunachinchu wagrata kashpapish malta kari ovejata kashpapish унгуска Diosmankushpa wañuchinkichikchari chashna rurachunka kankunata mandak Dioska manatak rikunachinchu hinallata kankunata mandak Dios kankunaman kushka llaqtapi kawsakushpaka kankuna puramanta maykan qarikashpa warmikashpapish mandak Dios mana munashkata rurashpa paywan arminakushkatapish phakinkakunachari chaymantaka Ζούρας κάζα δύο σκουνάτα κουνγκουρίσπα ημα... Μανιάγκα κούνατα ρε πάει κουνάκι Είμα μάνα κάσπα κα Ιντίτα ημα λονάπα Αλλά πάτσα πιτία στούκου ημα λουδέρο κούνατα Πεις κουνγκουρίγκα κούνατα ρε Πάω πάω Μάντα δύο ζάτεγνη Αμά τα γρουραγγίτσι γνίσπα Μάντας και κάρκα Τάσνα ρουρά κούχτα Μα είχε κούνα Άγι τα πούσπα άζει ατκταγγίτσι. Ιδραελκούνα πουρά πιτσάς να μίλη τα ρουρακούσκα αζίτα για τα ρίχτηκα. Κάρι κάχτη ο αρμή κάχτη πις. Pueblo manyaikuna pungu pitiyah kuna giyuyah kuna pagman pusungich. Kaymantaka kay millay taruraqtaka rumikunawan shitaspa wañuchinkichik. Kashnamihita rurakuktaka ishki kashpa kimsa kashpa rikushpalla o rikushpa willukllapi chay huchachishka kaktaka wañuchina kan wañuchinami kan ashtawanpi pita pitapish mana wañuchitukunkichikchu wañuchina kakpika e, uh, willakraqmi chaykunataka rumikunawan shitana chayqipaka tukuykuna rumikunawan shitashpa wañuchichun chasna rurashpa mikankunapuramantaka chay kangichi. Wakin pika, kankichik wakinpika maihanta manta mana kashpaka kuita mana kashpaka kuimanta, cancuna mana cancuna pa pueblo kunapi chasna tokupika, kankunata tamandri Dios agresca pueblo manchaipi hinanakkunataka pusashparinkichik chayman rishpa chay punllakuna Diospakta rurakuq levita kura, kurawanpish chaypi kaq juezkunawanpish chayta parlanakunkichik paykunami chaytaka imashina ruranata rikunqakuna mandak Dios aqrashqa pueblopi paikuna paykuna wawakita imata imashina allichichun mandashqataka tukuyta katinkichik paikuna Yachachishka shinata rurangichik paykuna imata mandashkataka imata mana shuktag yachishpa chashnata rurashpa chay llakikunataka ayachinkichik mandak Diospakta chay punllakuna chaypi rurakuj kura mandashkata o mandashka shina mana kashpaka juez mandashka shina mana rurashpa kikin munashka shina rurashpaka wañuchishka nikanka kankuna mi Israel kuna puramanta taka kachay millay tarurakunataka anchuchinguichik chashna rurashkata tukuy israelkuna umashpa uyashpaka chashna kikin munashka shina rurashpa hatun tukunataka manchangakuna shinallatak chayamunchik capítulo 17 verso 14 man chaypika mandan mari chay hatun mandang. tiyashpaka imashina kachun chaytamari rikuchin willan puntak kaytaka manarik chay Samuel tiempopi nishun Samuel manarik tiyarka y manarik nimata kuna Samuel Tiana, o mana tiyanata pero kaypi Dios mandan ñawpaman de repente israel kuna pura mantallataj kuna tiyarishpa imagina kanata kasna wizas wakating umandas wakating Moises ka. Kankuna tamanda ki Dios kankunaman kugrikun zakta man chayaspa chay zakta taha pishpa chay pi kausakus pa ka nyukanchik pish nyukanchik zakta muyundik pi ka kay suk zakta kunapi kausakuna sina zata hatung manda ka charis charisunchik ningichik charis. Sasnanishpa kankunatamanta Dios akllashka kankuna purallatatik shuktami kankunapak llaqtata hartunmanta kachun kawsaspa llaqtamanta kak mana kankuna puramanta kan, mana kankuna puramanta ka mana churanachukunkichik hina kashpapis chay hatunmantajka caballokunataka mana achkata tarina kanchu shinallatak Egipto llaqtamanta achka caballokunata apamuchun pita mana churana kanchu mandak dios yatagmi kay ñantaka amatak kutin tigranguichichu nirka shinallatak hatun mandakka achka warmikunatapish ama charichu mana charinachu achka warmikunata charishpaka mandak diosmanta anchoringami achka kullkitapish kuritapish mana charinachu atunmanta ñamanta kushpaka levita kurakuna charikun kay mandashkakunata suk musuq killkata rurachishpa pay charichun chay killkataka tukuy paypaj kawsaypimi punllanta rizashpa charina kan chashnami payta mandak Diostaka kazushpa kawsanqa shinallatak kay mandashkakunatapish kazushpa paqtachishpa kawsanqa Kosnazata pues kaishuk Israelkuna pura manta, yaji hatun kashkata yuyashpa hatun tukuna mantapish harkaringami. Kasnami manta ka mai mayman mana anchurishpa kawsashpa kunapis paypuk wawa na manta ka mana ka kangakuna Capítulo 18 Vigakata manda Mari verso 1 manka. Levita Kurakunaka paikunapas, Eh, kausaipak imaya apuna kashkaman kaitan rikuchin kunanka kashami leri ay yupura kas lerita kurakuna kwa yukamanta hapina pipish imata rurana pipish mana kaisu israel kunapak kinapupan paikunaka mandak dios man imaya kuna kashkata kuspa rupachina kunamantami mikuspa kausanga kuna, kuna mande Dios kan kuna oh, eh, mande Dios kuske kuna tami causai pa hapinga kuna ima hapina kuna taka pai kuna taka o oh, pai kuna ka mana kai su Israel kuna sina hapinga kunacho pai kuna pa hapina sinaka mande Dios paz jata rozash pa causanami kaita ka pai Dios jata gmi nya wizarka kurakuna ka Dios mangkus pa ropa chinapa kai su kuna kuska wagra kunapa malta kari oveja ay chamanta hapinaka paikunami rigra wasata e, shinallatak kunata chay hapinga kuna shinallatak chay trigo mantapis punta rurashka tapis punta rurashka hapinga hapingakuna oveja kunata uh, para Unpa rotosqa millmatapishmi hapinga Levita con mandillullatanmi wawa wawa paypagrata rarkuna kachun tuku awgakunapuramanta aqllarqa. pueblo maihan pueblo levita levita amanta sus levita levitaqa mande Dios pueblo pueblo pueblopi causa de kawsaqaytukunmi. Chay levitates pacta, chaypi rurates chaypi cuna, chinagates Dios sacarura y tocuni. Mikunapapis kaysta inihapinga chinagatin mandanga ama sukti runakuna china pacho. Verso 9 mantoriman kay capítulo 18 pi. te mandek Dios pues que llakta manchayaspa chaypi kawsakuspa pues, ama chaypi kawsakunata katishpa migayta rurashpa ni chicho. Μαϊχαν πισκάν κονά παχτσουρί τα ουσούσι τα κάσπα πει. Ρουρά σκάζα κόσπα, μάνα ροπατίνα τσουγανγίτσι. Συναζάτε αδιβίνα κανατάπις, πει βρούχο κανατά πει. Κι παπούντζα είμα το κουνα τα γιάτσα το κούσπα. Βίζα κανατά Γιούμπου κανατά Άμα πει για την γητσίχτσου. Μουσπάτσι γιούμπου κανατά πει. Αδιβίνα κουνατά πει. Σούπα Cuáños que kunatapis ama imata tapung ichik. Kan kunata mandik Dioska chasnarura kunataka manatik rikunatinchu. Pay mandik Dioska chay llaktapi kawsa kunataka chay tay rurashkamantami. Chaymanta llukshichishpa gring. chay llaktapi churagrin. Chaymanta kankunata mandik ita Dios ñawpuk pika. Ima panda pandata ruranamantapis anchurishpami kawsanakankichik. kankunaqa picninkun llaqtapi kawsaqkunaqa brujukunata adivinukunatapishmi imatapish tapunkuna ashtawanpish kankunaqa mandak dioska, kankunata Camanda Diosqa kankunataqa manataj tayta ruwapushakinkachu kankunata dioska, tayta pura kankunapuramantapish nin Pai imanishkata ñukanhina en kachun shuk sugrunata lluksichinka paypapish kankunaka kasunami kankichik chay willak takuchunmi kankunataka hebreo chay ari chay eber o oreb shuti urkupi kashpaka kankunata mandak diosta mañarkankichik shuk punlla tukuykuna chay urkupi tananakushpami ñukanchikta mandak dios rimashkataka mana ashpawan uyashish uyaytukunchikchu pay rimashka hatun natapis mana ashtawan rikushun ninchikchu wañushunmari nirkankichik nikpi mandak Diosqa kankunataka kashnami nirka allitami ninkuna chasnanishkamantaka ñuqaqa kankuna purallamantataqmi ñuqa imanishkata kanshina shuk willakta lluqsichisha paika ñuka imata willachu nishkatami willanqa pagi compañashkamanta ñami tiempo tokurimuska Σταϊμάντα, Βιζάνα, τα Σενιά. Κάιζα τη μητό κουτσιγρίντσι, κάπου σε έναν αγροστά. Τα λίβρο πι της γάσκα τη άκου, δυο σημαντάς και κουνάτα. Τούτα η πούντζα κουτινκού τη Ριζανατάκα. Πάχτα θα την Άμα κουγκαρίνκι, κασνά ώρα ζάτα, χταντάζει Ριζανά μαλσά μουσούν. Κασνά για σπάμι, δεν shunguta churajkunata paypak mandashkakunata kadushpa kawsajkunata diospa manchashpa kawsajkunata ayllata tukuy shunkuwan almawan fuerzawan kuyashpa kawsajkunataka suma hatun bendicionkunatami kanpa kawsaymankunqa chaymanta fuerzarishun chaytata ruranallata kunanka ñami tukunpi pichka horas chunka pichka tutamanta Pagari. Nya punja yamuktika. Yaya Dios t a p a g i n i n g a p a Pagari. Sumaktaqishka kunawa. c o n v i d a s k a k u n a w a c h i n a l l t a k a y a m u k i l k a m u Kay pakaripi tawka tapkikunata t a n t a l a k a s h u Kashnami k a l a r i n c h i Pagari. Kunkinari. Ushu pakari napi. oświadczą, ale tuta manda ta charipangi, Jesucristo Paxutepe, con Chope, semana miércoles pi Quito, Ecuador, manda radio HCJBTM Uyajungi. Dios bendiciachon, mayapi Uyajungi, saludan Jesucristo Paxutepe ali tutamanda, ñamari pichapacha chungakanchita kikuna kay ecuador Sub Subtapacha pacha tutamanda Kai programa pakari Ecuador pe onda corta 6050pi yata internet pe radio hcjb.org Dios talabashun, Dios tamaniashun, Dios mamak mingarishpa kay mushuk punllata chaskishun. Niachu Richaringi, niachu Jataringi, que Ecuador P. y las 5, 18 minutos, que chaupi semana miércoles p Dios te pague nishun. HCJB, la Compañía Paquito, Ecuador manda. Pacari Caixena Callarinch. Callari pica y canto, solista estrellita pamon con gozo y júbilo. Dios comáquip mingarishpa, cuchijuyan pues hatarishon. kushunku imata yuyahushkataka payta Diosqa yachan Paiwan, kikin rimaktipash uyahun ama imata charina yuyayta kaychikchu ashtawanpish Diosta Ima manta tukuyta dios imamantapish Diosta mañashpa paginichi. ginichik chayta rurakpika Diosqa suma, sumaq ni mikunqa kikin rimakpika paika uyakun motos picha pacha ishkechua kikuna ñachu diostamañar kangui alini ñamañashka kashpaka ña kashpaka ñukawan diostamañashun kay rato diospa maki mingarishpa kay mushuk pachakishu mañashu kawa pachapi viñay viñayta pawsa tukuy ushayta charik hatunmantaj ñuka dios ñuka yaya Pagi Dios, kay tuta kuidashpa samachishkamanta. Kay tuta manda ña kay mushu punlla tachaski huni pagi Dios kay punlla kuidawangi nishpami mañani. Perdonaway ñuka pandashkakunamanta huyak Dios. Ñuka mañashkata uyapaylla ayudamupaylla tayta Dios nipanimi. Kay radio yakuna mañashkata uyapangi llakipangi pangi. Yupi, hupi Jupi, Alichipangi, trabajo y trabajo pangi negocio pe ayuda Pangi. Y más aquí con Amanda Harkash kai Kaipunja. Perdona y Huyak Dios. Na merecen chichup, que kimba huyaita, y kinja kishka tamaña pane. Pagi, tu tapas punjapis que quien Dios cuida que me causani. Haipun bendiciapa y Ecuador, pe bendiciapa y maicaru llactapi causa conata, que quien Dios tamañas conata Jesucristo pa chasna 5, 27 minutos. Ñamaripunlla Espacatín, Caikitope, Ecuador, Yactapica, Pichapacha, de Kikona. Grupo Arpay, ta Salmo 23, Manda, Yarichispa, Pamón. Mi pastor, Kikinda nyukata cuida. Kikinda nyukata ya eh, Dios cuidanmi, Su. llama michik, llama okunata cuidaxina. manda maniashun krishun, paypa maki mingarishpa kawsashun. Radio K, Apunche Jesucristo manta a Yuita mi vida. 533 minutos. Pichapacha, Kimsa Chunga, Kimsa kaikito Pi, Ecuador, pica. Quito, Ecuador, manda, Kaishina, Pakatinchi. Ali Tutamanda, Lipunja, Dios bendice a Saludanica, Ecuador, P, onda corta 6050, Pimayapi, Uyahungi. Dios bendice a Chung, aquí una chishiraduka y programa Tauya Pangui Chiquito Ecuador manda saludane. Sinayata internet pe radio hcjb.org. Karu jakta kunapi país y Pipash, uyarinchi internet. Kilka Facebook pe hcjb kichuamikanchi. Quito Ecuador manda. Dios paximita villashpa. Hoy Cristo Jesús bendice. Conanga Dios paximita uyashu. Dios pa chimita vidacho. San Lucas capítulo 23, versículo 26 manta, 43 Cama. Apunche Jesucristo ta chakatashka manta. Jesús ta mangnya Sagramanta Samuku, Sirene Pueblo Manta Suk Simón Sute Runatami, Japircacuna. Paimanmi, Chacatana Crusta Apatispa, Catequispa, Pusaspa Vercacuna. Chasna Pusaspa Rico Pica, Achcacunami, Mircacuna. Kunapis, ...jesus Jesús quispa kaparinakuspa waqaspami kastikurkakuna chay wakakuq mikunata, Jesús tigrarispa rikuspaqa Jerusalempi kawsaq warmikunalla ama ñukamantaqa mantaka kankunallamantataq kankunapaq wawa wawakunamantapish mantapis mana wachaq mana chichu mana tutuchi warmikuna kusikuiti ni chayamunga mana chay punjakuna chayamukpika wañusa nispa urkukuna llapi wayari waykukuna mishpu wayari mundakunami desde yurata kashna rurashpaka chakishka yurata karin imatapis chari ruranga nirkamiyo Jesús tih chakataspa wañuchinga paska wañuchi iski runa kuna tapis mi pusas parerka kuna ña umatuyo sute urku manchayaspa Jesús ta chakataspa ka su wañuchi su runa taka ajiladupi kaisu su runa taka yukiladupi mi chakatarka kuna chasna chakataku pi пропуска. Нюкая яга. Ñuqata piñaqkuna paqakurunapayqa paykunaqa imata rurakushqataqa mana yachankunachu nirkami kutin soldadukunaqa Jesuspaq churanata hapinqapaq suerteta ruraspami chawpinakukurkakuna tukuy chaypi kaqkunami Jesustaqa caparaha kurkakuna paika afishpami payka suktakkunataka kispichik marikarka paika Diospaj churitaj kaspaka kunanka payllataq kispirimanka kunapis, Jesús jesustaka afishpa pukllashpami vinagrita upiachishun nirkakuna chasna ruraspaka kanka judiokunata hatunmanta kashpaka kanllataj kispiriari nirkakunami jesusta sakatashka umahawami puka griego rimaypi latín rimaypi hebreo rimaypi kayka judiokunata hatunmantaqmi nishpa pishqashqata churashqami tiyakurqa σούγου ανιώτηρο. Τα καπάσκα τη ακούσπα και σουστάκα. Καν κακή σπίτι κρίστο κασπακά. Καν ζάτα σπισκή σπηριάρι. Νιώκαν τυχτά πισκή σπιτιάρι. Νίσπα μυρί μαρκά. Τι να νίσπικα. Καϊσού. Ουανιούτσι γρουνάκα. Τσαϊ ρημάκου γρούνατα μη κασνανίρκα. Κάμπης μανάτσου διούς τα καμαντσάνγι είμαστε γάρι. mi Campis paisinazatek marizakita apakungi. Ukontika. Midenta duraskamantami paisakita apakunchi. Hasta wankin. Kairunaka ima mana azita mana ruraskacho nirkami. China nishpa kairunaka Jesus pata. Kang mandak samuspaka ñukataka yuyaripangi. Nirkami. ME hetsuska. Anangatikmi paraisopi KANGI CHASNA MI kanga Nirkami. Rikushun, versículo 44 manta, 49 kama. Apunto Jesucristo, Guanyushka manta. Ñachaupe punga sinatami. tu Paupichisicama, pacha katuta yerka Intipis mana atiyachichu dios wasi ukupi harkachishka pa uri mang uriman chawpi pamayikirirka. Kasna tukushka kipami. Jesuska finchita kaparispa Yaitu. Tambagmasi Yuka espiritu papamingane nilkwa. Chasna nishpaka wañurkachani. Chasna tukujta patak soldado kunata mandak rikushpaka Diosta allimarikanki nishpa kay runaka kaskata rurashpa marikashka tukuy chaypi kajkunapis Saitu sungupi mantarishpami shunkupi waktarishpa chaymantaka tigramurkakuna Jesuspaq tukuy Kunapis. Galilea llaqtamanta Jesuspa katishpa shamuq warmikunapis chay tukuyta rikuspa pimi shayakurkakuna rikusen versículo 50 manta, 56 cama. Apunche Jesucristo ta pambasca manta. Judea yactapecaj, Arimatea sute pueblo manta, su José sute ayerunaca cascata mi tierga. Paika, mandas kuna puraya tandanakuska kuna manta me tierga. Ay, dios Dios mandana punzata, soya mi kerka. Chasna kaspami, kaisu mandakuna, imagina kuska kuskatapis. Jesús ta imagina ruraskatapis. Mana azitami rurankuna, nikurka. Chay Josemi, pila topagman rispak. Jesus wanyus kata pambanggapak apa sa nigrirka. Cakatas kamanta nya uriat yuspaka. Lingsuan pi yuspami. Pinya kingripi hutkuciska hutkupi curerka. Cai hutkuka pita manara pambaska cukarka. Samana punja nyaka jarina caya mukpi. Alitina punja mikarka. Galilea llactamanta Jesús mi MI KUNAPIS Utkupi Jesús ta tokuita mi tukuyta mikasharishpa para. Chay warmikunaka, ña wasiman asnako KUNATAPIS LIWINA HAMBI KUNATAPIS JESÚS pa cuerpo AZITIRKA KUNAMI chaya mukpika. mandas kapinis nishkashina, samarirka kunami. 5.44 minutos. Tucón, Caiquito, Ecuador, Tapica René panche, Pastor Ignacio Muyo, Dios Pachimita, Uyachirca. Quito, Ecuador, manda radio HCJB también Uyahongi. Hoy Cristo Jesús bendice. Maipilla Uyahongi, onda corta 6050, Pizarban Jesucristo pachutipi, Dios bendiciacho, Tamanda lipunya. Chinayata internet de radio hcjb.org. Dios bendiciacho, Paipamacho, Mingarishpa Saludan y Caro, Yakta Kunapi, Chupa Iskunapi, Mayata Uyajongi. En canche Yacta Tayari. las 5.50 minutos. Pichapacha, Pichachonga, Tasquicona, Caiquitope, Ecuador, Yactapica. τα τσαρίνα γιου για καί Ας τα ουάν πι τα μανιακούς καπάιμαν του κουί τα ουίζα η Η μαμαντά πι τα μανιάς πα διούς σολοπάγιν Σας να ρωραχπή κα διούς κα καν κουναμάν κα φούμμας κα Σα η γιά τσα η τόκονσο. Σα η φούμμας μη καν Καν Filipenses 4, 6 y 7. las 5.52 minutos. Ñuka kausai kakambaj makipimari. Duo Mocha Gómez kai cantota apam. Pacatín, Ashtawan, las 5.57 minutos. Lalipunya, Dios bendiciachon, Dios pamak mingarishpa kaipunya tachaskishon, ikimakausa y matarurana, mandrina pi Dios cuidachon, Dios bendiciashkakachon. Pagi uyashkamanda, tukuripi kai canto ta apamon, yaki Jesús kanda kandani. Había dios para causación, Pai Mijaquim, Pai Tamanhaxum, Pai Mambijaxum, Pai Pamac Mengarish para causación. Chay mi ta mañana pa Pamac Pichurana, dios Picrina, Chay Tacapundapi Churana Canchi. con Tianca y Pachapi, ta Deus Tamanhapica, Pai Mikoshihuita Karang. Deus mi Alipunjaka y Canto Anmi, y Manda Anchurini. sekimanta en radio HCJBK compañía con Kunanka segunda banda 6050 pips. Kunanpish uyashpa compañía Xpacatichis. Sumak uyananki allichishka programa anta micharich. Mariuszka Kajpachapi kausakunatanninanda huyashpana. Paypak saqsa churita karamurqa. Pipashpayta krishpaqa. Na chingayta chingagringachu. Ashtawan kawsaytami gringa. Kaychitupi Ecuador llaktapiqa. Ñamari tukun chusco pachachaupi. Las 4.30 minutos. mi kallarinchi programa 6050pi. Uyashpaqa tipanki. Dios proximita avi otachi. Sube iglesiata uni watakunata aji kasagnikashka. Sinaspata tukay konasapi susa yuya y tukuspa kayaton Dios kishka chishka simikunata yachasunchik. Pungichik allillachu kanguichik kunan kai tigramunchik kay chawpi horaspi Dios pushimi yachanawan ñami ñukanchik libro libropika o librotaka capítulo cuatrota rikukunchik nachu kay ñukanchik ka primera de Pedro capítulo 4 kan nachu ñani kushkashina ñami ñukanchik apawachanapi rikurkanchik verso 12 kama kunanka verso 13 onkati nakanchik kay kunapi, eh, ñukanchik ñawpa yachanapi rikukurkanchik kay pachapi alli te charina kashkata Dioska imata rurikukuna tukushpapish kay chay na Sinelateh sinelate, bueno por iglesia Dios por krikuna wiñarichun yachachun sinchiyachun kun y Sinelateh. suqtakunaman tuknapaqpi paqtachinmi chaymanta ama esperanza esperanzaman chayachun ashtawanpish katichun ranin Thank you. Ecuador manda Radio HCJB 6050p. Shinanik Pime Jesús Nirka ñukallami ñan kani nayuyashpa Kausaita kani kawsayta kawsagrinata Tengo kani Kaikito pi, ecuador llaktapika nyamari tukun picha pacha tutamanda. las 5 en punto tengo vida. chimica kawsakmi tukuyta ruraytukunmi ishki filuyuq tukuy espadakunatapish yalli kashkamanta almatapish espiritutapish mukukunatapish tulluñutkukunatapish chawpirikta yaykunmi shunku tapis, yuyashkatapish munashkatapish rikuchikmi chaymanta yaya Dios pachimita rizanaka, achka valikmi shinashpaka